some joy. Sweet, sweet memories, memories you gave, made of this. Can't beat the memories you gave me. Don't sweet, sweet forget a small moonbeam. You can't the memories you gave me. Fold sweet, sweet in lightly with a dream. the memories you gave me. Your lips and mine, two sips of wine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 en dit is waar oor hierdie program gaan, jylle moet vir my sê, so gedierende program, elke liekie, waaran laat hy jou dink? Ek glo, elke liekie het vir jou een ander memory in. En, uh, maar nee, die eindelike doel is om jou recht te rik vir die naweek wat voorlee, so dat jy een aangename naweek sal hee. Ons sal sondag, sal ons nou weer een ander muziekprogram hee, om jou weer terug te sit in die uh, die midweek ja. se uh, mood. Um, ok, ek het uh, gestrand laat by die huis aangekom en uh, ja, uh, <laughs> toe ek daar wegtrek, ek stel ons altyd die Garmin, of ek nou huis toe kom of nie, of ek die pad ken of nie, ek stel die Garmin en ek rai op hom. En uh, nou ja, toe ek daar wegtrek, toe sê, sê my sien vir my, nee man, sê die gamen weg, hy is oudtijd, uh, eh, grijp jou telefoon en sê, Google, take me to this and this address. En ek doen het toe. En wie jylle, ek het soveel achterstraaikies <laughs> gerei. Uh, ek het die gamen ook aangehad, maar die gamen sê arrival, time of arrival, arrival, was een uur later as die uh, Eh, eh, Google jenietjie, sy, sy het my dier al die achterstraaikies en oog, het was lelike paie <laughs> en, uh, maar daar is nie tolhek of, of uh, freeways of dier die dorpe rai of so iets nie, so mens uh, score nogal as jy uh, gedruk is vir tyd om die Google jenietjie te gebruik. Ok, ons gaan afskop met die program en ons skop sommer af met ene wie sal het wees? Uh, Olivia Newton-John, 26 September 1948 in Cambridge, Engeland geboore. Haar familie het verhuis na Australië toe sy net 5 jaar oud was. Ten spuite van haar akademiese achtergrond het sy van vroeg af al belangstelling in muziek gehad en het een groep wat die soul voorgenoem word uh, met uh, sommige van haar schoolvriende gevorm en uh, het verskye Australiese TV-programme soos onder andere uh, The Go Show en uh, die rolprint Funny Things Happen Down Under. Daarin het sy gespeel. Ons luister na Olivia Newton-John en die liekie wat sy vir ons doen is Sam van 1976. Olivia Newton-John, daar wat vir ons gesing het, Sam, en uh, ja, uh, soos ek sê, die een wat gaan geraamtes soek in daar die kas, ek jammer, jylle gaan niks kry nie, dit is so uh, anders as uh, oor die algemeen, jy weet, krap mense rond en jy kry iets oor elke ou wat een bykie in die limelight is, hulle kry iets in sy kas, wat hy daar wegsteek, geraamte. Maar uh, Olivia, en dan kan ek jyself te sê van Cliff Richard ook, jylle soek vir niet, daar is nie so iets nie. Nou ek sien Hanlie, jy is ingeskakel, jy en André, en ek weet sommer, jylle gaan die volgende en geniet, dit is jylle liekie, en kom ons speel om dan net vir jylle. En ek praat van, die verhoognaam van hierdie ou is Johannes Matthäus Matthäus Wessels en hy is geboore in Lusaka, Noord-Rodesia op 28 oktober 1953, oorlede op 22 februari 2016. Um, ehm, hy was een Suid-Afrikaanse sanger, een liekieskrijver van Zimbabwe, Zim, Zam, oh nee, Zambiese, herkomst, ja, en ek praat van Cupido natuurlijk sy verhoognaam. Van kleins af was hy bezig om kitaar te speel en liekies te skryf. In Lusaka het hy saam met die orkest Big Gold Six, het hy saam met hulle beginne sing, en die naam Cupido is gekies omdat hy meestal liefdesliekies geskryf en gesing het. Nou ja, ek geloof, ek so gepraat van memories, ek seker hier kom baie memories vir julle op, uh, uh, Hanley en uh, eh, André. Eh, Kupiro uh, het in 1981 saam met sangeres Cora Marie beginne sing. Sy grootste treffer was, die een wat jylle gaan luister, was so gewild dat die plaat goud was voor het op die rakke verskyn het. In 1982 <laughs> was die liekie die enigste Afrikaanse lied op die destijdse Springbok Radio's top 20 treffersparade. parade. Jupiro, hy sing vir ons, was ek maar een dichter. Nou, hierdie woorde is so mooi uitgekies. He, uh, dit, dit, dit sê alles, maar het sê niks. Maar, oh, nee, weg, ek weet nie hoe met te stel nie. Maar hy praat die waarheid. Kom ons hoor. MUZIEK Was ek maar een dichter, so ek daal kon beskryf Wat jy aan my doen, en hoe ek oor jou voel In gewone taal, mag dit klink, asof ek oordryf As ek probeer, hoop ek jy sal verstaan wat ek bedoel sal jou liefde to die hane ophou kry. To die leeuw en die lam by mekaar gaan leeg. To da stilte oor die aarde kom en die wind nie langer waai. To daar gras aan die hemel rein groei sal ek jou lief heen. wat my in gedagtes kan wegvoer Na die maan en die sterre wat door my venster loer Jy is die warm van een kachelvuur Die sprang van vonkelwijn En die son wat die misglaas op ons laat verdwijn MUZIEK is net een mens en my swakheid leeg by jou. Hart en siel gee ek, daar is niks wat ek weerhou. Net voor die woorde opraak, is daar iets wat ek nog moet sê. Vergeerig liefde, sal ek jou.

as hy, ek sê ook, prachtige liekie, en ek is saam met julle daar, André, uh, jy en Hanlie, dit is, uh, as jy iets het om te sê, en jy weet nie hoe om het uit te druk nie, dit verduidelik die hele concept daarvan. Nou, ek sien, uh, Louisa Heinzmeier, ek sien daar van Kroonstad, excuse, <clears throat> jy het probeer inskakel, en jy sê, jy sal maar wacht vir die pot gooi, want jylle internet is af op die oomlik. So, uh, en wanneer jy dit luister, dan sê ek ook vir jou, baie welkom by die program. Jy moet lekker luister. Hier volgende op die draaitafel, The Tide is High, dis hoogwater, is een 1967 likkie geskryf dier John Holt, oorspronkelijk vervaardig dier Duke, Duke Reed en uitgevoer dier Jamaicaanse groep, The Paragons met uh, eh, Holt as hoofsanger. Die liekie is in 19, of het in 1980 internationale aandag gekry toe die weergawe van die uh, Amerikaanse groep Blondie die treffersluister in die VSA geword het en, uh, en in die UK, United Kingdom. Die Britse meisiesgroep, Tommy Keaton, het ook uh, nummer 1 treffer met hulle weergawe van die lied in 2002, terwyl die Canadese rapper kardinaal officiaal eh, eh, een uh, uh, uh, geringe treffer gehad het met sy vertolking in 2008, A Tommy Keaton is, o oh nee, nee, nee, ons luister na Blondie'se weergawe. Hier kom hy, en dit is The Tide is High. Oeps, waar is ek nou? Hier is hy. Blondie en hulle sê, dis hoogwater, is tyd om jou visstokke te gaan uithaal en die visse byt meer op hoogwater, vraag my, ek het dit al uitgewerk. En uh, oké, okay, ja, yeah, op die draaitafel nou is, uh, ek sien Joyce Swertley, Joyce Swertley, daar van Amerika en uh, dit is in Arizona'se wereld, jy is ingeskakel, daar, jy bly in een dorpie met die naam van Surprise. Nou ja, dis nooit een surprise om jou te hoor nie, ek weet sommer, Joy Swertley is ongeskakel en sy luister saam. Nostalgies, al hierdie Afrikaanse klanke wat in jou richting kom. Uh, is seker nou al by die 20 jaar wat jy daar is? Right, ons stap aan en die twee, Nikos Ignatiades. Nikos Ignatiades uh, is een van die beroemdste componiste in Griekenland. Nikos was in uh, concerte met sterre soos Natalie Cole, Charles Aznavour, uh, eh, dit is die ou wat moes she sing, hy sing hom net so mooi, Albano en Romina Power, oeh, dit is een mooi paarkie daai. Uh, vir al die Romina, so mooi mysie. Uh, Glenn Medeiros, uh, Berdien, Stenberg, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die volgende plaat op die draaitafel is een wat Nikos saam met Corina van Vekari doen. Sy is gebore 16 november 1973 in Athene, Attica, in Griekenland en sy bly tans in Volendam, uh, Noord-Holland, Nederland. Nikos en Corina, hulle sing vir ons You are the reason. 他领没。 van Corina van Vakari en uh, sy het gesing saam met Nikos Ignatadius en uh, die liekie was natuurlijk You Are The Reason. Hierdie volgende ene het ek toe ek voorbij die radio loop nou die dag toe speel die plaat toe dog ek my wereld, ek het hom baie langklaas gehoor, ek moet die pin daarvan maak en hom op my program sit en hier is hy vandag hierdie ookie Hy is geboor op 8 januari 1935, oorlede op 16 augustus 1977 en Elvis Aaron Presley, geboor in Tupelo in Mississippi en het later verhuis na Memphis in Tennessee met sy hele familie toe hy slechts 13 jaar oud was. Nou, ok, hy vermaak ons vandag met ene, soos ek sê, wat ek baie langklas gehoor het, ek seker jylle ook, en uh, dit is ook een van sy eerstes, door uh, reg in die begin, toe hy beginne famous raak het, is hierdie ene, en ek dink hy kom ievers ook in een rolprint voor, en die liekiese naam is Kiss Me Quick, Elvis Presley. Mm, kiss me quick While we still have this feeling close and never let me go. Cause tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Love love you so. Mm, kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me that tonight will last forever. Say that you will leave me never. Kiss me quick because I love you so. Love you so, love you so. Oh, let the band keep playing. be quick. I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know. For that kiss will open heaven's door, and we'll stay there forevermore. So kiss me quick, because I love you so. Oh, let the band keep playing. kiss me quick. I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know. For that kiss will open heaven's door and we'll stay there forevermore. So kiss me quick because I love you so. song, love song, love song, love song. Kiss me quick because I. Elvis, en hy maak ook memories moet Kiss Me Quick Ritual Open Heaven's Door and We'll Be There Forevermore sê hy, en <laughs> ja, dit is omtrent hoe dit gevoel het die tyd, joh, die butterflies as jy verlief is, ne um, Motti daar van George, jy is ook ingeskakel en ek is blij jy luister. En uh, ja, jylle moet jy nog bykie requests instuur, dan uh, speel ek jylle plate. Ek dink dit is een goeie idee. Uh, so, as jylle enige plate wil hoor, uh, stuur het in, dan uh, speel ek uh, jylle plate en uh, dan uh, kan jylle ook jylle memories herleef. Die ou oh, wat nou op die draaitafel, hy is vir my uh, persoonlik, denk ek hy is een van die beste belade sangers wat uh, daar nog was. En ek praat natuurlijk van Henry John Dugendorf Jr. Hy is geboor op 31 december 1943, oorlede in een vliegongeluk op 12 oktober 1997, bekend as John Denver. Uh, Hy was een Amerikaanse sanger, lekkieskrijver, acteer, activist en humanitair. Uh, humanitair klink altijd vir my so, so of as, asof hy een vreselike humoristische persoon was. Uh, wie sy grootste commerciele sukses as solo sanger was. Nou, ons gaan vir somme twee luister van uh, John Denver. Die eerste ene is, <clears throat> in my opinie, die beste ene van hom. Ek like hierdie ene as belade. Uh, en dit is Calypso, Hey Calypso, en dan die tweede ene gaan wees Sweet Surrender, net so mooi. John Denver. on a dream on a crystal clear ocean to ride on the crest of a wild service of life and the living, in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. Like the places you've been. you You bring us beside you To light up the darkness and show us the way For though we are strangers in your silent world To live on the land we must learn from the sea To be true as the tide and Free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. Lost and alone on some forgotten highway Traveled by many, remembered by few Looking for something that I can believe in Looking for something that I'd like to do with my life there's nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday. Tomorrow is open. Right now it seems to be more than enough to just be here today. And I don't know what the future is in store. I don't know where I'm going, I'm not sure where I've been. There's a spirit that guides me, a light that shines for me. My life is worth living, I don't need to see the end. On some forgotten highway, traveled by many, remembered by few. Looking for something that I can believe in, looking for something that I'd like to do with my life nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday. Tomorrow is open. Right now it seems to be more than enough to just be here today. And I don't know what the future is holding in store. I don't know There's a spirit that guides me, a light that shines forth. was hy, nou is ek seker jylle sal allemaal met my saamstem, daai ou wat nou net gesing het, John Denver, die beste, beste ooit in uh, belade sang. Hier kom ook een ou wat ek baie van hou, en uh, hy het ook een fors stem, en ek praat natuurlijk van Freddie Quinn, geboor op 27 september 1931 in Neder-Oosterlijk, Oostenrijk, en uh, uh, ja, um, ehm, uit in Wene groot geword. Sy gewildheid as sanger en akteer in die Duitsstalige streek het in die laat 1950s en 60s gestuig toe hy die personificatie van die wortelloose wanderer aangeneem het uh, en uh, wat naar die see toe gaan, maar verlang naar die huis, familie en vriende. Vanwees een mexikale sukses het hy in vers, uh, eh, verskye uh, rolprente soos Freddy the Gedaar en uh, Undas Meer in 1959 het hy daar in rolprente ook verskyn. En natuurlijk die een wat hy vir ons gaan sing is die een wat ons allemaal ken, wat ons weet, hy sing en dit is Jonge Komaldwiede. MUZIEK weiß noch heute, was mir Mutter schrieb. In jedem Hafen kam ein Brief an Bord. Und immer schrieb sie, bleib nicht so lange fort. Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief. Ich schlich mich heimlich fort, als Mutter schlief. Als sie erwachte, war ich auf dem Meer. Im ersten Brief stand, komm doch bald wieder her. Junge, komm bald wieder bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Ich mach mir Sorgen, Sorgen um dich. Denk auch an morgen, denk auch an mich. Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus. Freddy Quinn met die prachtige liekie, de ek, die is een van die anderstalige liedjies, wat ek nie een woord van verstaan nie, maar ek ken hom uit my kop uit, omdat ek hom so baie geluister het, en ach, elke keer as ons familie gekry het, moes ek hom gaan speel het. Die weet, dan roep my mama met my kitaar, en dan moet ek al gaan sit en vir die mense sing, jonge kom al weer. <laughs> en uh, ja, soos ek sê, ek het al die woorde geken, maar nie een idee gehad waar oor ek sing nie. En dit was toekens dan het 4, 5 was toe het my stemmetje al gebreek, ne? Jo, ja. vroeg ruip, vroeg ruip. <laughs> nou, uh, eh, Annikie, voor jy, jy sê, jy is ook ingeskakel en ja, baie welkom en uh, ek verstaan nou nog nie wat het is wat jylle daar op die strand doen daar in Port Elizabeth nie. Ek sien jylle het uh, lyk so streffie kops, jylle, uh, ek, ek verstaan dat jylle die dravers, die mense wat gaan draf, uh, die pad aanwees, of ek weet nie, uh, of uh, sorg dat jylle uit die straat uitblij, uh, dit het iets daarmee te doen, maar uh, ja, en dan draf jylle sommer saam. Ja, ja nee, dit wat, en jylle is allemaal volunteers, al jylle uh, ambte, beamtes, daar is volunteers en uh, ja, jylle doen die werk, Um, nou, ja, ek sê, uh, jy weet, ek, ek, ek het nou die dag, sit ek daar op my sien, en my kleindochter loop voorbij, toe is ek bezig net, sommer om plate te speel, en toe speel ek hierdie ene wat nou op die draaitafel he, en die liekie sy naam is Take Me On, of nie, Take On Me, is een liekie van die Noorse synthpopgroep AHA, AHA, wat eers in 1984 vrygestel is, die liekie combineer synthpop met gevarieerde instrumentatie wat akoestiese gitaare, klaverboord en tromme ook bevat. Dit word beskou as die handtekeningslied van die groep AHA. Nou ja, soos ek sê, ek het net ges, die liekie gespeel en toe loop sy, en soos sy voorbij loop, sy sê, ah, AHA is liekie. Nou, uh, ek dink sy is nou 13, 14, maar uh, vir een kind van die ouderdom wat nog tret hou met daar die jare sy muziek, ek was so impressed, ek het sommer die liekie op die speelhuis gesit en ek gaan hom vandag uh, net vir haar speel. Hier kom Take On Me van AHA en ek speel het vir Tanika Venter, Doer van Reino en uh, lekker luister. MUZIEK dit is AHA <laughs> met Take Me, Take On Me. En uh, ja, dit was uh, indirect was het een request van my kleindochter. Nou, omdat ons nou so praat, kom ons luister na die volgende en voordat ons by die versoek van my skoondochter kom. Uh, ons gaan eers luister gauw na uh, die dame, sy naam is... Uh, Laura Brannigan uh, en of nee, kom ons luister eerst na die ander ene, uh, die een van my uh, uh, skoondochter, die Briels, dis wat sy aangevraad, sy Afrikaanse sanggroep, Frans en Sunny Briel, het hulle eerste album, My Grijse Ou Moeder, op 24 augustus 1954 opgeneem, later was hulle bekend vir liekies soos uh, Die Drie Wit Kissies, trein na Pretoria ter nagedachtenis van 435 mijnwerkers uh, uh, die mijners lied. Uh, eh, hulle liedjes was doelbewus somber en sentimenteel en in destijds dier die FHK as een verleendheid beskou, sê hulle op Wikipedia. Die SAIK brief van 6 augustus 1957 getoon dat die twee van hulle liekies uh, eh, saans, eh, dat ja, twee van hulle liekies saans dier die tralies in die Engels in, uh, uh, in die hemel op radio verban was. Die Briels <coughs> excuse toch, nooi ons nou om so'n bykie op te vrolik en hulle gaan vir ons twee liekies doen en uh, soos aangevraag die my skoonsister, ach my skoonsister, my Eh, skoendochter, ja, ja, <laughs> dis wat mens hulle noem. En dit is die Briels. Die eerste ene is Kukurukuku met uh, Kukuruku met uh, die wit hyfie en so aan. En dan die tweede ene is uh, die Briels met Salome. Kom ons luister, hier kom hulle. Twee prachtige liekies. MUZIEK roep die duivie Kukuruku Hy soek sy see me. twee van hulle kies, Kukuruku en Salomi. Nou, jy weet, hulle kan, uh, wat, hoe, hoe sy my sê, daar is so baie kritiek ja. oor haar, hulle liekies, maar dit is fantastisch geskryf en dit is fantastisch gedoen. En uh, dit, uh, hulle is al meer Afrikana as wat baie, baie van die ou, ou sangers was. Uh, vraag vir enige een, as jy om die straat, ken jy die Briels? Hulle sal weet wie die Briels is. En, maar, uh, Chris Blignout ook so min of meer, maar die Briels staan uit soos as jy, hulle is Afrikana. Ok, nou, voor ons verder gaan, uh, ek het so pas gehoor, dat, uh, uh, dit is nou van Hanlie, sy sê dat, eh, uh, uh, wat is sy naam, uh, Bob uh, Newhart, is gisterochend in die ouderdom van 94 is sy uh, oorlede. Uh, dit was een van my uh, hy het <laughs> so uh, droe sin vir humor gehad, dit is uh, ja, hy was een fantastische mens, Bob Newhart en uh, ek gaan, ek het soms skielik dadelijk my funny spot vir vandagse program, het ek verander na een van Bob Newhart, waar hy uh, die bom diffuse, kom ons luister daarna, en dit is uh, uh, wel, elke week in die middel van die program, speel ek die funny spot, hier is Bob Newhart, diffusing a bomb.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 Hy was bekend vir sy eenvoudige en stotterende afleveringsstijl. Uh, hy het begin as een stand-up comedian en hy, uh, uh sy loopbaan het oorgeskakel na toneelspel en televisie. Hy het tele, granny, uh, uh, tele toekennings ontvang, insluitend die Grammy toekennings, uh, Emmy toekenning, a Golden Globe toekenning. Uh, hy het die Mark Twain prijs toekennings vir Amerikaanse humor in 2002 ontvang. Neuwaard in 1960 prominent geword toe sy rekordalbum van komische monoloog The Button Down Mind of eh, Bob Neuwaard eh, blitsverkoper geword het en nummer 1 op die Billboard pop album bereik het. Dit bly die 20ste topverkoper album in die geskiednis die uh, eh, opvolgdaten of album dan uh, The Button Down Mild of Mind Strikes Back was ook een sukses en die twee albums het gelijktijdig die billboard nummer 1 en nummer 2 plekke bekleed. Newhart het een kortstondige NBC uh, eh, verskynheidsprogram getiteld The Bob Newhart Show in 1961 aangebied voordat hy as Chicago sielkundige Robert Hartley op die Bob Newhart Show van 1972 tot 78 vertolk het en daarna uh, as Vermont uh, herberghouer uh, Dick Loudon in die uh, reeks Nieuward van 1982 tot 1990. Hy het ook twee kortstondige sitcoms in die 1990s gehad, Bob en George en Leo. Nou, uh, eh, Nieuward het opgetree in rolprente soos Sketch 22 in 1970, Cult Turkey 1971, In and Out 1997 en 11 in hy het ook een Bernard uitgespreek, uh, eh, eh, het ook een Bernard uitgespreek in die uh, Disney animatie rolprente, The Rescuers 1977 en Rescuers Down Under in 1990. Neward kom, uh, het van uh, 2013 tot 2018 professor Pro, uh, Proton op die CBS sitcom The Big Bang Theory het hy daarin gespeel, waarvoor hy Primetime Emmy toekening ontvang het. Ris in vrede, Bob Newhart. Oké, okay, ons gaan aan met die program en vervolgens of volgende op die draaitafel is uh, nou waar is ons nou uh, dit is, uh, ja, sorry, Ti Amo is die liekie wat op die draaitafel hee, en dit is uh, Italiaans vir I Love You. Dit is een lied van 1977 wat opgeneem is dier die Italiaanse sangeres of sanger dan Umberto Tozzi van die album I Nelliaria. Ti Amo, dit is die uh, naam van die liekie, dit het destijds Eh, sukses behal en een treffer geword in die Europese lande, waaronder Swede en eh, Switserland, uh, waar het boe aan die kaarte geluist was. Een Spaanse weergawe is vrygestel as Ti Amo en het groot sukses in Spanje en Latijns-Amerika bereik. Die Engelse weergawe is ook in 1994 of 1984 dier Laura Brannigan opgeneem en dis die een wat ek ken en dis die een wat ons gaan luister. Eh... Uh, dit was, vooral in Australië was het baie gewilte waar hy op nummer 2 gaan draai het. Ons luister Laura Brenneken en die liekie is Ti Amo. Ti Amo. Oh, God, how I love you so. My heart just won't let go. Day after day, I'm still holding. with me. I thought you loved me. Singen in 1984 het sy die liekie bekendgemaak en dit is Ti Amo wat Italiaans is vir Ek is lief vir jou of so iets. Op die draaitafel nou is die dame Lacey J. Dalton gebore Jill Lynn Byram op 13 oktober 1946 Amerikaanse country sanger en uh, sangeres en liedjeskrywer. Sy is bekend vir haar harde krachtige koor wat uh, People Magazine vergelijk het met uh, Land Equivalent of Bonnie Wright. Dalton het een aantal treffers in 1980 gehad, en sluitend Taking It Easy, en wie hulle ek het nou eers van haar gehoor, omdat sy hierdie niets te liekie van haar uitgebring het. Ek, ek, ek, ek kan nie dink dat uh, enige van haar vorige liekies so een groot treffer was soos hierdie een wat ons nou gaan luister nie. Uh, sy het gehad Taking It Easy, uh, Crazy Blue Eyes en uh, 16th Avenue en nou alhoewel sy sedert 1990 afwezig was op die Amerikaanse country trefferslijste, gaan sy steeds voort om uh, op te neem en op te tree nadat sy mees onlangs uh, drie onafhankelike uh, opgeneemde album vrygestel het, Wild Horse Crossing, op uh, Shop Records 1999, en dan The Last Wild Place op die Song Dogs Record van 2004, en haar 2010 selfgetitelde of self vrygestelde Here's to Hank. Maar die een wat ons vandag gaan luister, is die een wat my vrygestelde uh, wat daar onder my aandag gebring het, sal ek sê. En dit is Stay With Me. I, I want you to know That I love you and need you And want you a million times hou baie van hom uh, <laughs> vernaam as in acht geneem word dat hy onlangs uitgekom het, ek weet nie wanneer nie, eh, seker so vijf, eh, in, in die laaste vijf jaar het die liedje uitgekom en Lacey J. Dalton sing om uh, fantastisch. Die dame wat nou op die draai, sy ken van om die dinge recht te sing en sy bring vir ons een liekie van 1967. Maar ek wil net eerst noem, Hallo Rina uh, Bos of, of uh, Foster, daar van Bethlehem. Ek is blij om te sien, jy is ook weer ingeskakel. Uh, jy het sikke lang stiltes gehad. En ja, dit gaan goed met my. Ek hoop het gaan net so goed met jou. Uh, en ek hoop jy geniet die program ook. Oké, okay, die dame wat ek van praat is natuurlijk Petula Clark. In 1964 was hy een reese treffer in Frankrijk, maar eh, die, die, die, die nota sê, die 60s was bezig om rondom haar te gebeur en sy was nie deel daarvan nie. Die muziekproducent van Pai Records, Tony Hatch, het dit goed besef en gevolgelik het hy vir eh, Petula Clark in Frankrijk gegeven gaan sien en voorgestel dat sy weer liekies in Engels moet sing om een hupstoot aan haar loobaan te gee. Sy het direct daarna die liekie Downtown opgeneem en haar gewildheid het dadelijk weer gestuig. Petula Klaak, sy het vir my een van die sterkste dames stemme en de, ons gaan na twee van haar liekies luister. Die eerste een is Don't Sleep in the Subway, Darling. Dit is die een van 1967 en die andere een is Color My World. Dink een pleskon, ne? Eh? het hom ook op een stadium as advertentie gebruik. Hier kom sy, Petula Klaak. MUZIEK disagree reflect. you can Petula Clark met die sterk stem Call My World en net voor dit het ons Don't Sleep in the Subway Ok, Sandy Shaw lee op die draaitafel en sy is gebore as Sandra en Goodrich op 26 februari 1947 een van die meest suksesvolle vrouwelike Britse sangeresse gedurende die 60er jare haar uh, eh, Pappadonna String is die eerste Britse liekie wat bekroon was as uh, wenner van die Eurovisie sangcompetitie onder hewige protes van die Britse, Britse media, omdat sy nou die ander vrou in een skyzaak was. Nou, uh, ons gaan van haar luister, uh, eh, sy in die show, en sy sê, Think it all over, 1969. Ich freu mich sehr Was brauch ich denn noch mehr? Oh. samt wie ein Schaf und scheu wie ein Reh. Dann machte ich deine Bekanntschaft und da kam ich schnell auf den Dreh. Ich sage Stopp, willst du mich küssen? Ich sage Stopp, ich warne dich sehr. Ich sage Stopp, denn du musst wissen, ich will nachher. sy in die show, jippe papa of nie, het is nie, het is Think It All Over, 1969. Nou, van hulle show af, Sandy show, kom ons by Min show. Ons Suid-Afrikaanse, gebore as Wilhelmina Jacoba Weweers, in Johannesburg, 26 eh, september 1934. Suid-Afrikaanse sangeres en actrice, sy sing aanvankelijke, vooral licht-Afrikaanse muziek, maar later jare ook Engelse gospel. Sy het bekend geraak met die liekie Jy is my liefling uh, van die echtpaar Sissy en Willie Cooper. Nou, sy sing saam met Lance James. Hy is gebore 18 juli 1938, 2 maart uh, eh, 2020 sy oorlede, Eh, Suid-Afrikaanse country sanger en radioomroeper op Springbok Radio 1954 tot 85. Sommige van sy treffers sluit in Dankie, Wiki, Ahoy, Madagaskar, Ahoy en nog een hele paar ander. En uh, ja, uh, hulle twee span saam om vir ons die volgende liekie te bring en die liekie sy naam is uh, baie, baie mooi uh, melodie in die liekie en dit is die aandlied van die voels. MUZIEK

skaat Slaap zacht Slaap zoet En zacht Mij skaat Die nacht Hou tot die dag Oor jou sleutel की aandlied van die voels, wat ook net so mooi gesing word dier, eh, wat is hy om die stem, die Rus, uh, Ivan Rebrov, hy sing om prachtig, net so mooi. Ok, volgende op die draaitap, jy weet, die groepe, uh, ek soek wat er plaat van die mense kan ek speel, en dan kom ek nie op een af nie, dan speel ek sommer een medley van hulle liekies, en ek praat van Middle of the Road, in 1967, het hulle ook opgetree as Part 4 en later Los Caracas, voor hulle op 1 april 1970 by mekaar gekom het met Sally Carr as sangeres en die drommer was Ken Andrew, lead gitaarspeler Ian McCready en sy broer Eric op bas om Middle of the Road te skip en ons gaan na hulle luister waar hulle vir ons een medley van hulle liekies net omdat ek nie kan besluit wat er een nie speel ek sommer nou een medley van hulle. Hier kom hulle. Just a little bit lonely Just a little bit sad I was feeling so lekker klanke daar van Middle of the Road met Sally Carr, die meisie met die helium stemmekie. <laughs> Maar uh, sy kan die skare opwerk en hulle, sy kan hulle uh, eh, bezig hou tot na middernacht. Die ou wat nou op die draaitafel le, is ene um, ehm, Freddy Breek. Uh, eh, hy was uh, Gerard Breker. 21 januari 1942 is hy gebore in Sonneberg Thuringia en uh, eh, hy is oorlede 17 december 2008 in Rotarg, Rotag, Egen, uh, eh, dit is in Boe Beire. Hy was een Duitse slaggersanger, komponist, platenvervaardiger en een niesanker. Brek het eh, vir een missionist studeer en daarna sang studeer onder Heinz Gietz uh, uit die slaggerlikies gesing, wat op bekende klassieke melodie gebaseer is. Sy eerste sukses was Uber of the World. En uh, ja, dit was gebaseer op wat uh, eh, Pensiero van Giuseppe Verdi's in Nabucco. Uh, kom ons luister na Freddy Breck en die liedje wat hy vir ons bring is Bianca, baie bekende ene, 1973. Du bist die schönste der Welt für mich, Bianca. Durch jedes Feuer geh ich für dich, Bianca. Ich kann wie du mein Leben nur einmal leben, drum teile ich es mit dir. Denn ich will dir allein meine Liebe geben, drum bleibe immer bei ganz schwere Ketten aus Eisen. Ich werde kämpfen und dir beweisen, ich bin nur dein, für immer nur dein. Ich komm zu dir, bist du noch so fern wie ein Himmel dir jeden Stern Bianca. Ich kann wie du mein Leben nur einmal leben, drum teile ich es mit dir. Holiday Break daar van 1973 George Baker uh, se, wat noem hulle dit um, ach my wereld hmm, wat het ek nou gemaakt nee nou weet ek nie um, maar in elk geval George Baker Selection is die liekie wat nou op die draaitafel lewe en uh, ons gaan na hom luister en die liekie wat hy vir ons gaan sing is um, wel hy is van een pop rock groep van Assendelft in Nederland, die groep is vooral bekend vir hulle 1969 liekie Little Green Bag ek het hom nog nie gehoor nie en hulle sê hulle is bekend vir dit 1975 wereldwee treffer Paloma Blanca en uh, nog een paar ander en die wat ons nou gaan luister van die George Baker Selection <clears throat> is eh, Bella Maria. Bella Maria George Michael Selection met Bella Maria. Ek het nog drie op die wat ek wil indruk. Hier is eindelijk nog seker 14 likies hier so, uh, eh, wat ek op die uh, eh, eh, speellijs het. Maar ek uh, wil die volgende drie nog indruk voordat dit Kubai sê tyd is. En so ek gaan sommer dadelijk afskop met die volgende ene is, uh, ek, ek gaan, die volgende twee gaan ek speel. Die ene is Heino. Heino en hy doen dis een uh, Zuidwesterlied, eh, uh, eh, Hart wie Kameel Dornholz, en dan Geraldine met Take Me Back, en dan sal ek kom afsluit met uh, ander ene. Hier kom hulle. Hart wie Kameel Dornholz ist hoch, unser Land und trocken sind seine Reviere. Die Gräser, sie sind von der Sonne verbrannt und scheu sind im Busche die Tiere. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest. Unsere Liebe ist teuer bezahlt, trotz allem, wir lassen dich nicht. Und all unsere Sorgen sind überstrahlt von der Sonne hell glänzendem Licht. Und sollte man uns fragen, was hält euch denn hier fest? Ja, fest. Wir könnten nur sagen, wir lieben Süd. living a millionaire. Gone are those happy days, so very far away. Oh, how I miss those days. was hy, dit was Geraldine en net voor hom was Heine, uh, voor haar was hy nou gewees en uh, ja, ek gaan nou afsluit met die platters in Twilight Time nou, al gewoonlik om 6 uur, dan kom Rudolf op die lig en uh, hy sal het ongelukkig nie vanavond maak nie, so hy het vir Hanley en vir André gevra om vir hom in te staan so uh, om 6 uur gaan Hanley en André dan inskakel en uh, vir julle opspoed die program van Rudolf uh, aanbied en uh, ja, so stuur vir julle julle uh, voicemails en julle uh, geselsies enzovoorts, dit is altyd een lekker program om mee o, o, op die program om mee saam te gesels. Um, ek gaan nou uitspeel met The Platters en die liekie is Twilight Time, baie dankie dat jylle ingeskakel, en Rina, Rina um, Foster daar van Bethlehem, uh, ek is nie seker wat jy meen op die ander link nie, uh, eh, so ver het, ek kan onthou het ons net een link om op in te skakel, ek sal meer uitvind in vir jou, uh, die ander link, of as daar een ander link is, sal ek hom vir jou stuur. Uh, jy sê, jy snu elke kort kort uit, as jy uh, op jou phone luister. Uh, ok, nou, jylle moet een lekker naweek hee, en sien jylle dan weer sondag, dwars hierdie dag. Sondag het ek soma baie programme, dan moet jylle ingeskakel wees weer. Uh, ek speel uit met The Platters Twilight Time. Heavenly shades of night are falling, it's twilight time. out of the mist your voice is calling. Tis twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight rise. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous. Nearly the blue. Yeah in the sweet and same old way. I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will thrill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you together at last at twilight time. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Here, in the sweet and same way, I fall in love again days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together at last at twilight time. Together at last at twilight.